بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم O'tgan suhbatimizda siz bilan Allohning yo'lida infoq ihson qilishlik degan mavzuda gaplashgan bo'ldik. Va bir qancha oyat hadislarni ko'rib chiqdik. Xususan ularda mana qisqacha takrorlab qo'yadigan bo'lsak, Alloh taolo Saba surasida marhamat qilib aytdi: astadu billah va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu va huwa khayrur roziqin." Qaysi bir narsani Alloh yo'lida infoq ehson qilar ekansizlar, albatta u o'ziga erishitib keladi yoki orqasidan Alloh taolo ziyoda qilib beriladi deb aytiladi. Hadis qutida Alloh taolo marhamat qildi: "Ya ibn Adam anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, sen infoq qilgin, albatta men ham senga infoq qilaman. Alloh yo'lida ihson qilgan kishi, Alloh yo'lida xayr qilgan kishi albatta Alloh tomonidan marhamat olishligiga Alloh tomonidan va'da qilingan. Mana boshqa hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi: "Hassinu amwalakum biz-zaka va da'u marzakum bisadaqa wastaqbalul balaya anwal balo bid-du'a." Moli dunyoinglarni zakot bilan qo'rg'onlinglar. Birodarlar, mana shu xususan shu zakot beriladigan bir Ramazon oyiga mo'ljallagan bo'lsak, e, zakot bizni molimizni qo'rg'on sifatida qurilishiga kafolat bo'ladi. Kasallaringlarni sadaqa bilan davolanglar va turli balolarni duo bilan qaytaringlar yoki kutib olinglar deb Rasululloh marhamat qilgan. Demak, zakot berishlik molimizni himoyada, qo'rg'onda bo'lishligini kafolati, sadaqa qilishlik bu kasallarimizdan shifo topishligimizni sababi va duo tevadan keladigan balolarni to'sadigan bo'lgan amal. Hadislarda keladi, duo bilan yuqoridan keladigan balo qiyomatgacha to'xtamaydi, urushib turadi deyiladi. Tevadan Alloh taolo baloni taqdir qilgan bo'lsa, inson duo qilar ekan, albatta bu balo qaytadi. Inson modomiki kasal bo'lar ekan, sadaqa qilar ekan, bu kasalni Alloh taolo ko'taradi. Modomiki zakot berar ekan, molini hifz qilmasini saqlaydi Alloh taolo. O'zi sadaqani biz kasal bo'lgandan keyin Doktor Mag'dudul sotib yuramiz uni, majburiy sadaqani. Ana shu kasal bo'lgunga qadar shu narsa qilinadigan bo'lsa, shu kasallarni oldi olinar ekan birodarlar. Boshqa hadislarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana baxil Allohdan uzoqdir, jannatdan uzoqdir, odamlardan uzoqdir, jahannamga yaqindir. Saxiy Allohga yaqindir, Jannatga yaqindir, odamlarga yaqindir, jahannamdan uzoqdir. Saxiylik bilan baxillik birodarlar. Boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislar bor mana shu sadaqa to'g'risida, Alloh taolaning infoq to'g'risida. Allohga qasam dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlarni qilgan sadaqotinglar dunyoylardan kamitib qo'ymaydi dedi. Har bitta so'zi rost bo'lgan, Allohdan haq va'da olishga sazovor bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytayaptiki, sizlarni Alloh yo'lida qilgan xayr ihsoninglar dunyoinglarni kamitib qo'ymaydi. Qasam ichib aytayapti birodarlar. Mana bugungi suhbatimizga o'tadigan bo'lsak, bugun inshaalloh qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yish degan mavzu bo'ladi. Qalbni bo'shatish. Qalbni ham bo'shatib bo'ladimi? degan savol bo'lishi mumkin. Inson ikkita narsadan iborat, birodarlar. Jasad, ruh. Shunday emasmi? Mana shu ikkita narsadan eng asosiy narsa jasadmi yoki ruhmi? Biz shuni farqiga borib olaylik avval. Agar insonga bir kiyim berilgan bo'lsa, misol bir inson oppoq kiyim kiygan bo'lsa, oq shimini, oq ko'ylakni kiygan bo'lsa, bu kiyimini kir bo'lib qolishligidan xijolat bo'ladida, to'g'ri kelgan joyga o'tira olmaydi. to'g'ri kelgan joyga suyana olmaydi. Endi sal kirchimoroq kiyingan odam to'g'ri kelgan joyga yonboshlab ham olaveradi, to'g'ri kelgan joyga o'tirib suyanib ham olaveradi. Ikki xil odam, bir xil kiyim, rangi ikki xil bo'lganligi uchun munosabati ikki xil bo'lyapti. Kiyim sizni avratingizni yopib, issiqdan, sovuqdan saqlash kerak bo'lgan xizmatkor emasmidi? Mana shu jasadingiz xizmatda turadigan xizmatchi bo'lish kerak emasmidi? Lekin men afsus bo'lsinki, siz bilan biz uchun xizmatkor qilib bergan mana shu jasad ruh dustan xo'jayin bo'lib qoldi. Biz ruhimiz, qalbimizni rohatini bir chekkaga surib qo'ydikda, jasadni rohatini qo'yadigan bo'ldik. Bu jasad kiyim emasmidi? Alloh taolo bu dunyoda kiyintirib qo'ygan edi, turpoq bo'lib chirib ketgandan keyin qiyomatda qaytargan kiyintirib emasmidi? Biz ana shu oq shimni kiyib olib, xizmatkorodagi bo'lib qolgan odamga o'xshaymiz. Ya'ni shim sizni xizmatingizni qilishdan o'rniga siz shimni xizmatini qilib qo'yapsiz. Xo'p, Inson ikkita narsadan iborat ekan. Ruhdan, jasaddan. Ruh Alloh subhanahu va taolodan chiqib kelgan narsa. Fa idza nafaxtu fihi min ruhi qachoniki mana shu lodan yaralgan odamga o'zimni ruhimdan puflab kirgizganimda unga sajda qilinglar dedi. Alloh taolo o'zini ruhidan kirgizganligini bayon qilyapti. Jasad yerdan chiqqan. Mana shu turpodi jinsida qanaqaqa ximiyaviy element bo'lsa, insonda jasadida ham bor ekan. Sizlarni turpoqdan yaratganmiz, turpoqqa qaytarilasizlar, yana turpoqdan qayta tiriltiramiz dedi Alloh taolo. Bu jasadlar birodarlar kiyim. Bu xizmatkor. Mana shu ruhimizni abadiy rohatga yetishiga xizmat qilish kerak bo'lgan xizmatkor edi. Ruhni rohati ustun turadimi, jasadni rohati ustun turadimi? Biz jasadni quvolaydigan toifalarga aylanib qolmaylik. Shunday bir davrlar bo'ldiki, maymundan yaralganmiz, Turpa olib ketganimizdan keyin qayta tirilmaymiz dedi-da, ana shu maymundan yaralganlar mashina deb ishonishib biz bizni. Va faqat jasadni rohatini qilib oladigan bo'lib qoldik. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik insonni ikki dunyoda saodatga yetishligiga kafil bo'ladigan amallardan. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik. Mana shu mavzu bugungi mavzuyimiz. Avval qalbni bo'shatishdan burun ibodatni nimaligini bilib olaylik. Ibodatni nimaligini bo'la oladi, boshqa narsani chiqarib tashlaydi qalbimizdan. Ibodat deganda siz bilan biz albatta namoz, ro'za, zakot hatt tushunamiz. Albatta bular ibodatni ulug'lari. Va ming afsus bo'lsinki, ibodat deganda faqat shuninglar tushunib qolganmiz. Birodarlar, mana kechagi suhbatda ham aytib o'tgan bo'ldik. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotida lahzasi bo'lmaydi. Namoz ibodat, ro'za zakoti ibodat, haji. Birodarlar, Yotib uxlashligi ibodat musulmonda. O'tirib dam olishligi ibodat. Suv ichishligi ibodat. Bolasini erkalatib bag'riga bosishligi ibodat. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotini lahzasi yo'q. Va u ahadikum sadaqadir Rasululloh. Hatto ayolingizlarga yaqinlik qilishliginglar sadaqasilar uchun ibodat dedi. Ya Rasululloh, hali o'zimizni shahvatimizni qondirish shunga borsak, shu ham ibodatmi deganda, xuddi mana shu shahvatini haromga olib borishib qo'yishligi ham mumkinmi dedi Rasululloh. Ha, dedi, Allohdan qo'rqib halolga bordimi? Demak, ibodat dedi. Musulmon odam uxlar ekan, niyat qanaqa? Kuch-quvvat to'plasa, yaxshi dam olsa, turib bomdodda o'qisa. Demak, niyati to'g'ri bo'lgan uchun odatda qilayotgan ibodati nima bo'ladi? Amallar ibodatga aylanadi. Musulmondan ovqat yeydi. Ovqat yeyishdan maqsad nima? Quvvatlantirsa o'zini Alloh yo'lida to'atga ibodatga sarflaydi bu kishini. Demak, ovqat yeyish ibodat. Musulmonda uyg'oq bo'lgani yaxshi. Zikr aytadi, tasbih aytadi, uxlasa ham ibodat ekan. Endi kofirni uxlagani yaxshi. Chunki uxlamagan paytda gunoh ma'siyat qiladi, uxlaganda tiyiladi, lekin uyqusi ham gunoh buni. Chunki uxlaganda to'plagan kuch-quvvatini gunohga sarf Demak, buni yurishligi ham, uxlashligi ham, turishligi ham gunoh bo'ladi. Ibodat degani, ibodat degani bu juda keng ma'noni o'z ichiga oladigan kalima. Ibodat bu Alloh taolo rozi qiladigan so'z, amal, niyat, e'tiqod hammasi ibodatga kiradi. Avvalambor musulmon odamni qilgan amalini Alloh taolo qabul qilishligini ikkita sharti bor deydi ulamolar. Birinchisi shu qilayotgan ishidan faqat Allohni roziligini ko'zlagan bo'lish kerak. Nima ish qilishidan qat'i nazar Allohni roziligi birinchi o'rinda turish kerak, boshqa niyatni surish kerak. Bu ixlos. Ikkinchi qismi muvofaqata sunna. Ana shu qilayotgan ishidan niyati zo'r, Endi qilayotgan ishini ko'rinishi ham qana bo'lish kerak? Payg'ambar alayhisalom ko'rsatgandaqa bo'lish kerak. Yaxshi niyat bilan tumorilib qo'yayotganlar bor. Niyati yaxshi. Yaxshi niyat bilan pichoq olib qo'yayotganlar bor dasturxon ustidan. Niyati yaxshi. Lekin shu qilayotgan ishi payg'ambarimiz qilganmi deb so'rasak, yo'q birodarlar. Va aksincha, payg'ambarimiz aytganidek zo'r qiladi ko'rinishini amallarini, lekin niyati Allohning roziligi bo'lmasa, bu riyo, bu sum'a deyiladi. Ibodat degani musulmon odamni yu tashi faqat Allohni deb yashashligi ibodat. A xo'p, shu ibodat bo'lsa, qalbni nimadan bo'shatamiz? Qalbimizda nima bor yana? Qalbimizda qalbimizda ko'p narsa bor. Allohga bo'lgan muhabbat bor, bola chaqaga bo'lgan muhabbat bor, moli dunyoga bo'lgan muhabbat bor, ko'p muhabbat turlari aralashib ketgan. Alloh taolay aytayapti, bitta meni muhabbatim tursin deydi. Qalb nima? Hadislarda kelar qalb Alloh taoloning qo'lidagi piyolalarga o'xshatilgan. Xohlagan tomoniga buradi deydi. Alloh taolo siz bilan bizni jasadimizga, chiroyimizga, pulimizga qaramaydi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man Alloha biqalbin salim. Qiyomat shunda kunki deydi Alloh taolo. Bu kunda na moli dunyoylar, na bola chaqalar asqatmaydi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan bo'lsanglar, shu qalbingiz asqatadi. Alloh taolo faqat bizning qalbimizga qaraydi. Qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy bir savol bor. Qalbimizda to'g'risida nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy savol bor. Sizni hayotda nima xursand qilyapti va nima qayg'uga solyapti? Ko'p aytganman, Abdulloh Abbosga qaytaramiz. Yosh bolangiz qand qog'ozni o'ynab keladi yutib. Keladida xursand keladi. Ha o'g'lim, ha nevaram desiz, dada dedi, opa dada dedi, 10 ta dedi, qog'oz yutib oldim qand qog'ozini dedi. Xursand kiradi. A sizga baribir. Chunki bu qog'ozga qalbingizda joy yo'q. Sizda boshqasiga joy bor. Bolangiz o'sh kuni tushlari rangli bo'ladi. Ertasi kuni kiradi, "Ha o'g'lim, ha nevaram, nimaga qovog'i solingan, nima xafa desa, qand qog'ozlarimni yutkizib qo'ydim" deydi. Sizga yana baribir. Chunki u qand qog'ozga sizda joyi yo'q. Bolangizni xursand qilib xafa qilganligini sababi qog'oz, qalbida joy bor unga. Siz uchun bu axlat edi, qand yeb tashlab yuborar edingiz. Lekin bolangizni qalbida qog'ozga joy borligi uchun bu qog'oz xursand qilyapti uni, bu qog'oz xafa qilyapti. Mana endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, qaraylik. bizni qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilyapti, nima xafa qilyapti. Ko'prikdan o'tib ketyapti, kursni qarayapmiz, siqilib ketyapmiz. Tushib ketyapti narqa <laughs> Subhanalloh. Ya'ni ana shu qog'oz bilan ishi bo'lmagan odamga qaraqa, u qarab ham qo'ymaydi yo'q, chunki kerak emas unga. Unda u narsa yo'q. Shundaymi? Unga keragi yo'q u narsani. Qalbida joy yo'q unga. ikkita odamni bir futbol kamanda yutkizib qo'ysa, birini go'shi, biri yelkanligini ko'rasiz. Jirilab bezovta bo'layotganini ko'rasiz ba'zi bir odamlarda. Sizga baribir, chunki qalbingizda u narsaga joyi yo'q. Mana birodar, qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilib, nima yig'latyapti. Juda ko'p narsa xursand qilib yig'latadi bizni. Inakin arzimagan narsalar bo'ladi u. Yana u xursand bo'lib xafa bo'lganimiz bilan o'zgarib qolmaydi hayot. Shunday emasmi? Mana shunga o'xshagan narsalardan qalbingni bo'shat deyapti Alloh taolo. Hadis qudsida Alloh subhanahu va taolo mana aytadi: "Ya inna Alloh ta'ala yaqul" ani nabiy sollallohu alayhi vasallam "Ya ibn Adam, tafarrag li ibadati, amla sadraka ghina va asuddu faqraka va in la taf'al mala'tu yadaka shughlan va lam asud faqraka." Qarang, istifordasiz siz 5 ta narsa bor ekan. Siyla rahim qilsangiz, umringizga, rizqingizga Alloh baraka berar ekan. Infoq ehson qilsangiz, o'rniga to'ldirib qo'yar ekan Alloh taolo, bitta onangizga 10 ta berar ekan. Qarang qanaqa oson. Qarang qanaqa oson. Taqvo qiling, 14 ta foydasi bor. Istig'for eting, kutmagan joydan rizqingizni beradi. Tupikka kirib qolganingizni Alloh taolo chiqarib yuboradi. Nimani evaziga? Allohni rozi qilishga g'am qilinglar deyapti. Bekorga oxirda bermayapti bu dars. Tavakkal qiling, eng kuchli odam bo'lasiz. Taqvo qiling, eng hurmatli odam bo'lasiz. Tavakkal qiling, boy odam bo'lasiz. Qaranglarda, mana shu darslarni boshlayotganimizda shu oyatni keltirdik. Fabtaghu indallohi rizqo va washkuru lahu ilayhi turja'un. Rizqni deyapti Alloh taolo. Allohning huzuridan unga ibodat qilib, unga shukr keltirib istaylar. Allohni o'ziga qaytib borasizlar deydi. Mana shu sabablarni qilib qo'ysak, ko'p ham mana shu jasadni qiynamasak ham Alloh beraveradi. Hadis qudusiga qaraymiz. Alloh taolo aytadi, "Ey odam bolasi" deydi. meni ibodatimga bo'sha deyapti, qalbingni bo'shat deydi. Bo'shangin meni qalbim ibodatim uchun qalbingni bo'shatgin. Ko'ksingga boylikni to'ldirib qo'yaman. Qo'li qatinga deyapti, cho'ntagingga deyaptimi? Qayerga deyapti? Seyfinga deyaptimi? Boylikni qatinga joylayman deyapti. Birodalar, boylik qalbda bo'lar ekan, u seyfda yoki cho'ntakda do'konda bo'lmas ekan. Hali rizqni bozordan istayapmiz-ku biz. Allohdan oldin ista, keyin bor bozoringga deyapti. Ibodat deganda, demak, tavakkalda Allohga yotib olish kerak ekan, hamma ishlashib, islom biror kun dunyo ishini chekiga qo'yilar degan emas. Islom ikkalasi mana shunday o'sha degan. Bittasi ibodat, bittasi din degan. Hadislarda keladi. Agar bitta daraxtni ko'chatini yerga o'tkazayotgan bo'lsangiz, qiyomat boshlanib qolsa, tashab ketmang deydi. Ko'chirib qo'ying deydi. dunyoda obod qilishga ishora emasmi? Odam alayhissalom yerga tushirib turib, yerda obod qilasan demadimi? Akalar asbobni solish kerak, daraxtni ekish kerak, uyni bolachaqani boqish kerak, lekin bu Allohning ibodatidan oshganimizdan keyin qilishimiz kerak. Boylikni ko'ksimga joylayman. Boylik nimada? Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik boylik akalar. Shunday emasmi? Kambag'allik ham xuddi shun teskarisi. Alloh bergan kunga rozi bo'lmang, sizdan qashshoq odam yo'q. qancha pul bo'lishidan qat'iy nazar. Ey odam bolasi, meni ibodatimga qalbingni bo'shatib qo'ygin, ko'ksingga boylikni beraman. Rozilik degan boylikni beraman va asuddu faqraka. Faqrligingni to'sib qo'yaman. Ya'ni millioner bo'lib ketasan, million beraman demayapti. Xotirjam bo'lasan deyapti. Bir narsaga muhtoj qilmayman deyapti. Mana boylik. Kerak bo'lganda keragicha beraman, oshiqcha bermayman. Lekin matnda nima bor? roziligi bor, qanoat bilan, xotirjamlik bilan yashaysan. Endi buni aksini qarat. Agar shunday qilmasang, deydi Alloh taolo. Agar shunday qilmasang, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman. Sizlar rahmga vaqtimiz bo'lmayapti, to'g'rimi? Ishlar ko'p. Oshnamizni ko'ngli uni qoldirmaslik uchun borib o'tiramiz, bo'g'ilib, siqilib bo'lsa ham, xafa bo'lib qolmasin. Lekin ota-onamiz oldiga kirib kiramiz, nima qilamiz? Ishlar ko'p, tezroq chiqib ketish kerak. Ya'ni oshnamizni ko'ynini o'ylaymiz, ota-onamizni ko'ynini insof qilaylik-da. Shundayda. Agar qalbingni bo'shatmasang, bu yer yuzidagi vallohu alam aksariyat insonning holati. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman, faqrligini to'smayman. Ishi to'xtamaydi, doim sezon. Pul o'shuncha, lekin kamchilik ham yetishmovchilik ham o'shuncha. Qo'lida qancha katta bo'lishiga qarab, dardam o'shuncha xilma-xil, muammo ham o'shuncha xilma-xil, orzu havas mana shuncha xilma-xil. Bitta narsani evaziga beryapti Alloh bu narsani. Qalbingni bo'shat meni ibodatim uchun dedi. Qila olamizmi, qila olmaymizmi? Mana qalbda nima borligini bilishida oddiy testini aytib berdim. So'rang o'zingizdan. Chiqsiz paxta kabi yuzib qo'yibdi. Xotirjammisiz? Demak, qalbingizda yo'q bu narsa. Siqilib o'g'layapsizmi? Uxla olmaydigan ahmoqlar bor. Falon mamlakatda manaqa manaqa ish yurtida bittasi gapirsa, ikkinchisi uni teskarisini gapiradi, jiqamish o'p ketadi. Senga nima, baribir emasmi senga? Bizi qalbimiz Alloh ibodatidan boshqa narsalardan chalg'ib qolgani uchun mana shunday holatlarda yashayapmiz, birodarlar. Mana salaf solihlarni hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular qanaqa bo'lishgan? Abu Dardo roziyallohu anhu islomga kelgunga qadar Madinadagi katta boy savdogarlardan bo'lgan. Uni do'sti Abdulloh ibn Ravoha ana shu Badr g'azotdan kelyotib, kirib uyga kirib butini sindirib chiqib ketadi. Har kuni sig'inadigan buti, butini. Do'stiga ravo ko'rayotgan narsasini qarang. Shu butga sig'inmasini kelib chaqirsa, ayoli Abu Darda chiqib ketgansa, ichiga kirib chiqadi deydi, mehmon olsa kirib butini sindirib chiqadi. Abu Darda kelib qarasa, butini sindirib qo'yibdi. Shunday bir g'azab o'tiga minadi, qilichni olib, Abdullohni chopaman deb chiqadi-yu, Alloh hidoyat beradi. To'xta, bu iloh bo'lsa, o'zini himoya qila olmabdi-yu. Shu kundan boshlab iymon keltirdi. Islomni iymonni qalbni Allohga bo'shatib qo'yishdi, mazasini topgandan keyin aytgan ekan, katta boy bo'lgan u kishi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning devori bilan bir devor do'konim bo'lsa, masjidi bilan 5 mahal namozni masjidda o'qib turib, kuniga 1000 dinor foyda topsam, qilmadim shu variantni deydi. Nimaga desa, qalbim tijorat bilan og'ir bo'lib qolar ekan baribir. U yo'qligi uchun keyin kambag'allikda to'ladi emas, bo'lgan. Boylikni ham mazasini ham tortib ko'rgan, iymonni mazasini ham tortib ko'rgan. Ini farqlolagan. Molani qima deyishdan burun boshqa narsani ko'rsinda bir odam. Mola ovqat bermas ekan, buni yema demasdan shirinini bering-da. Yeb ko'rgandan keyin u narigi o'zi tashlab yuboradi. Bizda yo'qda qalbimizda boshqa rohat. Shu 5-6 so'm topsak quvlaymiz, 5-6 so'm ketsa xafa bo'lamiz. Undan boshqa bizni xursand qilib xafa qiladigan narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu kambag'al bo'lgan keyin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga mehmon kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyida hech narsa yo'q birodarlar. Qaranglar, mana shu o'tirganlarda kim uyda shu holat? Rasulullohning uyida hech narsa yo'q. Agar bu dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar o'ylagandek yaxshi narsa bo'lganida kofirlar bu dunyodan bir tomchi qush suv ichganchalik narsani ham olmasdi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo: "Ey Muhammad, Makkani Batxo degan joyni oltindan qilib beraymi?" dedi. Rasululloh yo'q dedi. Payg'ambarimizga podshoh payg'ambar yoki kambag'al qul payg'ambar bo'lishi taklif qilinganda qul payg'ambarlikni, kamtarlikni tanladi. Ana shu ketib o'rgan chiroyli dunyo degan qizga hamma ko'zini qisib-qisib ketaveradi dedik. Qiyomat kunida kampur bo'lib ko'rsatilganda haddar ekan odamlar. Dunyoda ravo ko'rmaganman seni chiroyli qisib aytingda, mo'min bandamga endi kampir bo'lganingda jannatga kirganda seni ravo ko'ramanmi deyapti Alloh dunyo hayotiga. Agar biz o'ylagandaqa yaxshi narsa bo'lganda payg'ambarimiz dunyoda tanlasa kerak edi. Agar bu dunyo hayoti biz o'ylagandaqa yaxshi narsa bo'lganda payg'ambarimizgacha qiyomatgacha yashashlik taklif qilindi. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi deyildi. Yer yuzida siz hukmron bo'lasiz qiyomatgacha. Keyin jannatga kirasiz dedi. yoki hozir o'tib Parvardigorimiz huzuriga tasdiqdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida turgan yigit hali gaplashdi "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Bizni tanladingizmi?" deb xursand bo'lib ketdi terisiga sig'masdan. Rasululloh agar tanlagandachi tirik bo'lardi hozir. Qiyomatgacha ustimizda turar edi. Bunday holatga tushib qolmas edik. haligi yigit terisiga sig'may ketgan ekan, bizni tolladingizda albatta deganda, payg'ambarlardan hech qaysiga bu narsa ro'bara qilinganda dunyoda tanlagan emas. rofiqul alomin al janna shuni tanladim dedi. Agar arziydigan narsa bo'lganda payg'ambarimiz dunyoda qo'yilar derdi. Qalbingizda to'rini to'ldiringlar dunyo bilan derdi. Undan tashqari men afsus bo'lsinki, dunyoga muhabbat qo'ysiz ham Alloh bergan kunni ko'rasiz ekan. Yozib qo'ygan ekan, masalan, bittamizni bo'yimiz 170, yesimiz 80 deb yozgan bo'lsa, rozi bo'lib yashayapmiz shunga, to'g'rimi? Nimaga men nemis, nimaga fransuz bo'lib qolmadim deb shikoyat qilmayapmiz-ku. Ha bo'yingizni, vesingizni shuga rozi bo'ldingiz. Nimaga rizqingizni shu kayoniga rozi bo'lmaysiz? U ham shu rizqning o'z bitta narsasi. Abu Dardo roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi, kim biz uyga kelgan mehmondor borib qonini to'g'izib qo'yadi desa, bitta odam turib men deya olmayapti, chunki qo'lida hech narsa bo'lmagan ularda. Uch marta so'raydi. Rasululloh uchun jonini berishga tayyor bo'lgan sahobalar, lekin bitta borib men qonini to'g'izib qo'yaman deya olmayapti chunki yo'qligidan. Lekin bittasi shikoyat qilmagan. Xazina 3 ta narsa deyilgan ekan ulamolar tomonidan. Dardingizni birovga shikoyat qilmaslik, kamchiligingizni shikoyat qilmaslik va kasalligingizni shikoyat qilmaslik deyilgan ekan. Kambag'allikni, dardni bir qiyinchilikdir. Birovga dardingizni aytmaslik haqiqiy boylik degan ekan. U egasi bor, adres bor u kimga shikoyat qilishlik. Lekin o'sha adresdan uzilib qolganmiz biz. Bir-birimizga shikoyat qilib Xuddi ushatib qo'yadigandaqa, "Ma qiylanib qolsan" deb. Kim deganda Abu Dardo men deb turdi. Uyiga bordi, bir kishi turadigan ovqat bor edi uyda. Oldiga qo'ydi, chiroqni o'sirdi, chappilab o'tiraverdi, yegandek. Kim uchun qildi bu ishni? Uzot bildi. Odamlarda qiyani yo'q. Ayoli ham bilmadi kerak bo'lsa. Qo'yib chiqib ketdi, erim bilayapti deb. Bola chaqasini ochib qo'ydi shu kuni. Lekin ertalab oyat nozil bo'lmadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Mana shu qorong'i kechada bo'lgan ishni Alloh azza va jalla ko'rdi, 7 qavat osmon ustidan ulardan rozi bo'lganligini oyatlarni tushirmadimi? Bir chin ovqat bilan roziligini olish bo'lgan ekan, bir chin ovqat bilan. Nimaga desa, qalbida bo'lmagan bu dunyo. O'shuning uchun mazza qilib yashagan ular. Aytganmiz, bir olim o'tirsa, keldi bittasi, sizni shomga chiqargan karvoningizni o'g'ri uribdi, qaroqchi uribdi, nol bo'lib qolibsiz desa, ozgina turdida, alhamdulillah dedi. Ertasi kuni hali shu xabarni olib kelgan odam xursand kirdi masjidda o'tirdi Ali Oqsoqol yana olim. U karvon sizniki emas edi ekan, sizni karvoningiz ertaga kirib kelar ekan, juda katta foyda bilan kelyapti ekan dedi. Ozgina suv saqlab turdi-da o'ylanib, yana alhamdulillah dedi. Hali xabarni olib kelgan achchiq kelib, ha u so'zga ham, bu so'zga ham alhamdulillah dedingiz. Nima buni siri dedi? Bor burdingizdan ayrilib nol bo'lib qoldingiz dedingiz. O'ylanib qalbimga quloq solsam, qalbim hech narsa demadi. siqilmadi. A, qalbimga joylanib qolmagan ekan dunyoyim, alhamdulillah deb xursand bo'ldim deydi. Ertasi kuni bo'lib ketibsiz, pulli bo'lib ketibsiz, boy bo'lib ketibsiz dedingiz, yana qalbimga quloq soldim deydi. Qalbim xursand bo'lmadi deydi. Alhamdulillah, qalbimga joylanmabdi, Allohga hamd aytdim dedi. Chiqsiz qalpog'ingiz sug'urib ketibdi. Siqildingizmi? Demak, qalbingizda joy bor unga. Chiqdingiz, chizib qo'yibdi bir chekkasini o'g'lingiz yo qizingiz mashinangizni. Siqilyapsizmi? Qalbingizda joy bor bunga. Endi Emblemasini sug'urib ketish odat bo'lib qoldi hozir. Birodar, siz siqilsiz ham ketdi u. Siqilmasiz ham ketdi. Endi rozi bo'lib qo'yavering-da. Xotirjamlik ina bilasiz. Vallazina idza asobathum musibatan qalu inna lillahi va inna ilayhi Ha, meni bandalarga musibat yetsa aytishadiki, albatta biz Allohning mulkimiz, albatta Allohga nima qilamiz? To'g'rida endi dotni siz ham bo'ldi, tomdan tashlab yuborsangiz ham bu bo'ldi. Rozi bo'lavering, boy bo'lavering. Qalbini dunyoga bermagan sahobalar. Umar ibn Sa'd roziyallohu anhu Himsga vali qilib yuboradi Hazrat Umar. Bir yil turadi. Hims aqli shunga injiq bo'ladiki, 6 oy turmaydi edi yangi bo'lgan valida. Shikoyat qilishaveradi, shikoyat qilishaveradi Umarga, almashiraveradi. 1 yilgacha Umardan shikoyat ham kelmaydi, Madinaga jo'natilishi kerak bo'lgan soliq pullari ham kelmaydi. Hazrat Umar nohata bir ziyrak odam bo'lgan. Bu dedi bir ish bor bu yerda deydi. Nimagadir shikoyat ham kelmayapti, nimagadir pul ham kelmayapti. Chaqirtir dedi. Xat yozadi, "Ey Umar, xatni olishingiz bilan yetib keling, to'plagan narsangizni olib" dedi. 2 oyda kelar ekan kishi. kirib, "Ya amiral mu'minin, men keldim, desa, sen kimsan?" deydi tanimasdan. Desa, "Umayrman" deydi. Orqasida to'rva xaltasi bor. Bir yil hokim bo'lib turgan, gubernator bo'lib turgan, vali bo'lib turgan odam, eng boy viloyatda. Qarab tursa, Umayr Ha, men senga 2 oy burun kelishingni aytuvdim desa, ha hatto olishim bilan chiqdim yo'lga deydi. Piyoda keldim, ha piyoda keldim. Ha nimaga ot bilan so'ramading qavmingdan desa, ha berishim oldi, men so'raganim hayo qildim deydi. Nimaga 1 yildan beri deydi? Pul kelmayapti deydi. Desa, shahar ostoqollarini to'pladim, tushgan pulni shaharning ehtiyojiga sarfladim deydi. Shuning uchun shikoyat kelmagan bo'ladi. Orqangda nima bor deydi? Borib to'plagan narsamni ko'tarib yurib orqamda deydi. Hazrat Umar albatta shu bir narsa bor orqasida deydi, qani to'ychi deydi, to'ysa bitta abdastasi, bitta kirib oladigan joyi, bitta piyalasi, bitta chaynagi bo'ladi birodarlar. Ana dunyoga muhabbat qilmagan odamlar qanaqa bo'lgan? Tasavvur qila olasizmi? 1 yil vali bo'lib turgan odamni shunga qaytib kelishligini Bir marta buyurdingiz, xobda bordim valilikka, endi bormayman. Menga javob ber o'zini qishlog'iga ketadi. Hazrat Umar Xorisa degan o'zini xizmatchisini jo'natadi, bor deydi. Ziyrak odam bo'lgan. 3 kun mehmon bo'l deydi, ko'r deydi. Agar u biz oldimizda unaqa kambag'al faqir bo'lib, uyga bosib qo'ygan bo'lsa, <coughs> xabarini aytasan. Yo agar haqiqatan shunaqa kambag'al bo'lsa bir xolta tilda beradi, manoni ber, tirishligiga ishlatsin deydi. Boradi xorisa, uyiga kiradi, 3 kun mehmon bo'ladi, 3 kun chevatini 3-4 dan biri kelaveradi, 3 mahal. Bitta cho'zmadingizmi biz? Shuni qalinrog'ini 4 dan biri erta mana shu bitta o'shnaqa, abetta o'shnaqa bitta, keyin 3 3 o'shnaqa yeydi. Umayrni qo'shnisi chiqib aytadiki, mehmon deydi. Mehmon haqi 3 kun deydi. Agar ketmoqchi bo'lsangiz, keting endi deydi. Chunki Umarni qiynab qo'ydingiz deydi. Er xotin yeydigan taomni sizga berishyapti deydi. Ana qalbiga dunyoni bog'lamagan kishilar. Qani u kishilar? Chaqiradi. E, Ey Umar" dedi, meni Hazrat Umar mana-mana ish bilan jo'natuvdi. Haqiqatan faqir ekansiz. Mana dil mana sizga deb berdi. Bizga kerak emas. Bizning kunimiz o'zi yaxshi deb turuvdi, ayol eshitadi turuvdi. Ayol eshitib turuvdi. Ayol nima deydi? Olavering dedi, faqat u sahobaning ayoli edi u. Oling dedi, bizga kerak bo'lmasa, mana shahrimizda dedi, kambag'allar bor dedi, shularga tarqatamiz dedi. Ana akalar. Er zo'r, ayol ham shunga loyiq. Olishdi, ertalabgacha tarqatishib yubordi. Xalifani oldiga chaqirtirganda bordi. Pulni berdi, ovqatni berdi, kiyimni berdi, aytdiki, uyimga dedi, ikki dona chevasi tashab kelganman dedi, xalifani oldiga aytayapti. Ungacha Xudo poshsho, o'zi 3 kun, 4 kunda borib keladigan yo'lda bo'ladi. Uyimda ikkita chevat qolgan, qolganini Alloh berib turadi, lekin mana kiyimni olaman deydi. Chunki ayolim ustidagi ko'ynagi nafizlashib, bitta kiyimni olib ketadi. Mana odamlar bo'lgan qana qanaqa qilib yashagan ekan bular deysizda? Boyaga hadis qudusiy kelyapti. Matinga deyapti, xotirjamlik degan, boylikni solib qo'yaman, faqirlikni qo'lingdan qaytaraman. Boylik birovga muhtoj bo'lmaslik. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu bilan Bu akalar cinde bir og'irroq darslik uchun ozgina vaqt o'tib ketyapti. Afv qilasizlar. Hazrat Umar xalifa bo'lib turgan paytda Abdulloh ibn Abbas, payg'ambarimizning jiyani yeri qo'shni bo'ladi. Yerida ishlayotgan odamlar urushib qolgan paytda Abdullah ibn Abbas qattiq g'azab qiladida xalifaga, Amiron Mu'mininga, "Ey Xattobning bolasi, itlaringni meni yerim oldidan surgin" deb turib xalifaga yozadi. Ya'ni assalomu alaykum Amirul Mu'minin yo'q. Ey Xattobni bolasi, sen itlaringni men yerimdan ol deb yozadi. Shunda Abdulloh ibn Umar, Hazrat Umarning o'g'li bu narsani eshitib turib, "Ya al-Mu'minin, atadi otajon deydi, siz al-Mu'minin bo'lsa, shunaqa behurmatlik qiladimi?" deganda, bu dedi Rasulullohning jiyani ahli bayt deydi. Xatni orqasiga yozadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh, ya Rasulullohning jiyani, ifalonchi e falonchi, agar shu yer siz bilan biz o'rtamizga sovuqchilikka sabab bo'layotgan bo'lsa, yer va uning ichidagi hamma xizmatkorlar mendan sizga hadiya deb yozib yuboradi. Hazrat Umar ham boy bo'lgan emas, birodarlar. 12 ta yamag'i bilan xutba chiqib gapirgan minbarda. Shunaqa kishilar bo'lgan. Vaholanki, ana shu davrda Fors bilan Urumda xazinasini to'kib qo'yishgan edi Madinaning xazinasiga. U shunday kishilar bo'lgan. Ular boy bo'lgan, qo'lida puli bo'lmasa ham boy bo'lgan ular. Chunki qalbida faqat Allohning muhabbati bo'lgan. Hukamolar aytadi, dunyodagi hamma yomonliklar, yomon ishlar bitta uyga berkitildi, qulublandi. Uni kaliti dunyoga muhabbat qo'yishdir. Hubbu dunyo rasukullul xotiya. Dunyoga muhabbat qo'yish hamma yomonliklar berkitilgan eshikni ochib oladigan kalit. Va jamiki yaxshiliklar bitta uyga berkitildi, qulublandi. Buni kaliti zohidlik. Zohid degani behojat bo'lish degani. Tarki dunyo qilish degani emas, pulni topadi, mashinani minadi, uyni soladi, lekin qalbida emas bu narsa. Tushunarlimi? Puli bor, million ham, milliard ham, lekin qalbida emas. Boyga olim singari alhamdulillah deb qo'yaveradi. Siqilmaydi dunyosi uchun. Xususan rizq haqida gapiryapmiz ekan, bitta misol tugatamiz suhbatni. Mana bizni ko'chaga 31 degan marshrut turadi, birodarlar. Mana Jidar edishi bilan Alim tevaga boradi. 20 minut, 25 minut intervali bilan keladi. Qassoblar Aslonopiyada turishadi. Qachon qarasa qassoblar 31 kelayotganini ko'rishaveradi. Hali 31 ni kutib Alimtevaga boraman degan odam o'tiradi, hech 31 kelmaydi. O'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun kutayotgan odamga uzoqqa o'xshab ko'rinyapti. Kutmayotgan qassoblarga har 5 minutda 31 kelayotganga o'xshayapti. Kutganga ham, kutmaganga ham o'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun qiylanib ketyapti, kutmagani uchun mazza qilyapti. Birodarlar, bu rizqni Alloh yozib qo'ygan. Onasimizni qonida 121 kunga to'lgan kunimiz rizqimizni, ajalimizni, amalimizni borar joyimiz yozib qo'ygan. Tomdan tashlab olsak ham gap shu. Qachon bo'lib ketarkinman deb siqilyapmizmi? Uzoqqa o'xshayveradi, siqilaveramiz. Endi tashab qo'yinda. Ha, keptimi 31 deb qo'yasiz. Ming bo'lsin ki, bizning qalbimiz Allohning muhabbatini qo'yib, ana shu 31ni kutishga bilan qo'ygan. Qachon qilar ekanman, qachon putkizib olar ekanman, qachon yetar ekanman. Oddiy, sodda lekin lo'nda misol birodarlar. Kutmanglar-da, mehnat qiling, dehqonchiligingizmi, qassobchiligingizmi qiling, lekin natija haqida g'am qilmang. Kelganda sanab qo'ying, ha, moncha foyda bo'libdi, tashab qo'ying. Ana xotirjamlik. Astonobkada o'tirmanglar birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.